nazcatarai virusoi forpushas cronvirusoin. Se diversai virusoi rencontigas en homai celoi, tiam plei ofte unu infecto vencas. En tiu concuro, ordinarai nazcatarai virusoi estas pli fortai ol SARS-CoV-2 virusoi, almenauce experimentoi en laboratorio dauri povan protekton kontra ukovim de knau nas katarai viruso tamen ne liveras kun gripo oni mal ricevas nas kataron kai inverse Tiun un konkludon atingis sciencisto de la universitato de glasgow en kotlando post analizo de pli ol kvardek kvarmil malvarmumai malsanoi en studajo tio estis publicigita antaudu du jaroi. Ciu ancau inter cron virusoi, cae aliai virusoi, tiui causas malsanoin de la spir existas similai inter tion la sciencistoi nun prilumigis en nova studajo, ciu aperis en faca giornalo. Tamen, ci La esploristoi por sia analiso ne disponis pri amplexa datumaro, interalie, char post unu iaro da socia distanzo, malvarmumai malsanoi, excepte de covim decnau, estis forte malcrescintai. Protio oni devis contentigis in per experimentoi en laboratorio. Tie la esploristoi prilumigis, cio ocasas se SARS-CoV-2 virusoi cae nascatarae virusoi rencontigas en celoi de las pirvoioi. Se ambau tipoi de virusoi trafis la cel culturoin, tiam la nascatarae virusoi superventis, Sed ancau se la crom virusoi ricevis avanzon de dudec quar horoi, tiam la nascatarae virusoi restis successai same en inversa caso. Tio entusiasmigis la esploriston. Se nas catarae virusoi estas vaste troveblai, tiam tio povus malhelpi infekton per SARS-CoV-2 virusoi. Pluae experimentoi montris che la nas catarae virusoi iniziatis en la celoi immun reagon, ciu male bligis alla cron virusoi producti copioin do mult obligisin. Post la fino de la cataro, la risco de infectigio pri SARS-CoV-2 compreneble de nove crescas, cae tiu mesura tiu effecto maximume povas ludi nur flancan rolon, accentas la esploristo. Vaccinoi, higienai mesuroi cae inter efficoi inter la virusoi povus cune reducti la nombron de infectoi cun SARS-CoV-2. La plei grande ne fi contamen al portos la vaccino. Ciel la interago inter la virusoi dum la malvarmai sezonoi, dum ciui cutime aperegas la malvarmumai virusoi, efficos alla tuta apero de infectoi, tio restas ancora o mal clara. Suffice certe, la cron viruso ancao estonte ce estos cae la aliae malsanoi de la spirvoioi same senteble revenos, post ciam la generala immunezzo pro la cronvirusa pandemio supposeble estos signife mal crescinta. Cae en tropica lando, cia el Brasilo, cia precipe en Amazonio aperas novai variantoi de la cronviruso, La forpuscio de la cronvirusoi per nas catarae virusoi tutte ne funccias. Tie nur gran scala vaccinado povas haltigi la pandemion. Do, vaccinae campagnoi necessas pli mal pli en la tuta mondo.